աշխարհակղական զարգերակ։ Մեկնաբանում է Դավիթ Բաբայանը։ Բարև ձեզ թանկագին բարեկամներ, սիրելի արինակիցներ, եթերում աշխարհակղական զարգերակն է։ Վերջի մի քանի օրերին հետաքի զարգացումներ տեղ ունեցան, թե մեր տարածաշրջանում, թե նրանից դուրս։ Նախ եւ առաջ նշենք, որ Արցախ ժամանեց եւս երկու բեռնատար մարդասիրական օկնությամբ։ Կրկին Արցախը պահպանեց իր արժանապատվությունը եւ ակնայից եկող բերը լրիվությամբ բաղկացած է եղել ռուսական, շվեյցարական, եվրոպական եւ այլ տիպի ապրանքներից, ոչ մի ադրբեջանական։ Նույնը նաև Կարմիր խաչի մեքենան, վարորդը եւ այլն եւ այլն։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետությունից Արցախ բերվեց 23 տոննա ալյուր, որը թեպետ քիչ է, բայց այնուամենայնիվ մի կաթիլ է մեր ժողովրդի տարապանքների օվկիանոսում, այսպես ասած։ Տեսնենք։ Բավականին կոշտ հայտարարություններ արեց Իրանը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Խոսեյն Աբդալախյանը հայտարարեց, որ Իրանը թույլ չի տալու, որպիսի Հայաստանի հետ սահմանը փակվի կամ Հայաստանը չունենա սահման Իրանի հետ։ Սա բնական է շատ կոշտ հայտարարություն է եւ ոչ միայն լոկ հայտարարություն է, սա նշանակում է մենք դրա մասին խոս, խոսել ենք նաեւ մեր նախորդ հանդիպումների ժամանակ որ հարկ եղած դեպքում Իրանը նաև կարող է գործողությունների դիմել, որpիսի հանկարծ Սյունիքը տվյալ դեպքում չի հայտնվի Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի ձեռքերին։ Ինչ կլինի հետո կդառնա արդյոք այդ մարզը Իրանի կազմում եւ այլ դա ցույց կտա ժամանակը, բայց մենք էլ պետք է այնպիսի քաղաքականություն վարենք, որ հանկարծ կրկնում եմ չի դառնանք թե տարածաշրջանային, թե գլոբալ գերտերությունների պատերազմի թաթերաբեմ։ Իրանի կառավարությունը արգրավել է Պարսից ծոցում ամերիկյան ապրանքներով լի մի նավ եւ այդտեղ բեռնված բեռը նախատեսված է եղել Իրանում ներքին ապստամբություններ եւ խռովություններ կազմակերպելու համար։ Մեծ միջազգային սկանդալ է առաջացել, բայց ունենք այն ինչ ունենք։ Նաեւ Իրանի Պաշտպանության նախարարը զգուշացել է Իրաքյան Քրդստանի տարածաշրջանային կառավարությանը, որ սեպտեմբերի 19-ը մի օր է, որից հետո Իրանը այլևս չի հանդուրժելու Իրաքյան Քրդստանում հակաիրանական էլեմենտներին։ Տեսնենք, սա էլ է շատ կոշտ հայտարարություն։ Եվրոպայում հետաքի զարգացումներ են տեղի ունենում։ Նախ եւ առաջ պետք է նշել, որ հերթական հայտարարությամբ հանդես եկավ Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը նա ասաց, որ Հունգարիան, ինչպես նաև մի շարք այլ պետություններ, մասնավորապես Լեհաստանն ու Սլովակիան, այլևս չեն թույլատրելու, որպիսի Ուկրաինայից գյուղատնտեսական ապրանք գա իրենց երկրներ։ Ինչու, որովհետև ըստ նրանց այդ ապրանքը, որը նախատեսված է աֆրիկյան ժողովրդների եւ երկրների համար, տեղափոխվում է արևելյան Եվրոպա եւ հարվածում տեղական արտադրողներին։ Ընդհանրապես վերջերս մի նոր ալիք է բարձացել հակաուկրաինական եւ Ուկրաինայի պատերազմի դեմ, մասնավորապես Գերմանիայի Մագդեբուրգում եւ Չեխիայի Հանրապետության մայրաքաղաք Պրահայում, որտեղ տասնյակ հազարավոր մարդիկ մեծ ցույցեր են իրականացրել կոչ անելով իրենց կառավարություններին դուրս գալ այդ ավանտյուրայից, ասինքն Ուկրաինային զենք զինամթերքով եւ փաստորեն պատերազմում մասնակցելու ուղությամբ։ Իսկ Ուկրաինայում նույնպես շարունակվում է մնալ իրավիճակը գերլարված պատերազմը շարունակվում է ռուսական ուժերը մի շարք ուղություններում առաջ են ընթացել Խարկովի մասնարարպես ուղությամբ, բայց ինչն է հետաքրքիր ուկրաինական բազմաթիվ խանութներում հատկապես երեխաների համար նախատեսված արդեն վաճառվում է խաղալիքներ ռուսական զինվորների դիակները այդ խաղալիքները նման ձևով պատրաստված։ Սա իհարկե սարսափելի է, բայց սա ցույց է տալիս, որ իսկապես ատելության մակարդակը եւ նրա սերմացումը արդեն հասել է ամենաառաջնային մակարդակի, ասինքն երեխաներին, ինչը դժվար թե լավ բանի բերի։ Հետաքի զարգացումներ տեղի ունեցան Թուրքական Կիպրոսում։ Թուրքական Կիպրոսի զինված ուժերը Թուրքիայի զինված ուժերի հետ միասին իրականացրեցին միջերկրական փոթորիկ 2023 ռազմական զորավարժությունները։ Սա երրորդն է 2020 թվականից նրանք իրականացնում են այն։ Եվ ինչ ով է ասում, որ թուրքական Կիպրոսը չճանաչված է, ինչի է Թուրքիան զորավարժություններ իրականացնում, ոչ մեկ։ Ինչու, որովհետև դրած իրենց ազգային շահը պաշտպանում են ատամներով։ Շատ բան ունեք, չէ՞ սովորելու, ցավալի է, չէ՞ այս ամենը։ Իսկ Թուրքիան հայտարարեց, որ ինտենսիվ բանակցություններ է իրականացնում, որպիսի այլ ընտրանք ստեղծի Հնդկաստան, Մերձոր Արևելք այդ տնտեսական միջանցքին։ Հիշում եք նախորդ հանդիպման ժամանակ մենք ասել ենք, որ Թուրքիան անպայման փորձելու է դա իրականացնել։ Հիմա առաջարկում է, որ այլընտրանք լինի, բայց իրականության մեջ կարող է մի քիչ այսպես շանտաժի ձևով այդ պրոյեկտը փորձի իրականացնել, հետո միանալ ավանդական այդ պրոյեկտին, որը հաստատվել է Նյու Դելիում մեծ 20-յակի գագաթնաժողովի ժամանակ։ Շատ հետաքրքիր քաղաքականություն է վարում Թուրքիան։ Լատինական Ամերիկայում հետաքրքիր մի դեպք տեղի ունեցավ, Մեքսիկան նշում էր հերթական իր անկախության օրը եւ մայրաքաղաք Մեխիկոյում տեղ ունեցավ մեծ շքերթ։ Եվ ինչն է այստեղ հետաքրքիր, որ տարբեր երկրների ռազմական պատվիրակությունները մասնակցում են այդ շքերթին, բայց չկար Ամերիկան, Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան, բայց շքերթի մասնակցում է Ռուսաստանում Պրեաբրաժենսկի գումարտակը եւ Չինական բանակի համապատասխան ստորաբաժանում։ Հետաքրքիր էր, սա մեծ աղմուկ առաջացրեց Ուկրաինայի դեսպանը Մեխիկոյում։ Սուր քննադատության ենթարկեց Մեքսիկայի նախագահին, բայց մենք տեսնում ենք, որ իսկապես իրավիճակը ընդեղել է բարդ, ասեմ, որ իհարկե Մեքսիկայի եւ ԱՄՆ-ի միջև հարաբերությունները այնքան էլ հարթ չեն, իհարկե նորմալ տնտեսական համագործակցություն կա, բայց պատմական խնդիրներ ունեն, որովհետեւ ներկայիս Մեքսիկայի տարածքը միայն պատմական Մեքսիկայի 1/3 մնացածը Ամերիկա Միացյալ Նահանգների ժամանակին կարողացել են վերցնել իրենց։ Չինաստանը շատ կոշտ արձագանքեց Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարի այն հայտարարությանը, որ Սի Ցզինպինը բռնապետ է։ Սա իսկապես մի աննորմալ հայտարարություն, ոնց կարելի է նման բաներ ասել։ Լավ, սա խաղ ու պարզ չէ, կայացած երկրներին, թվում է թե նույն Գերմանիան եւ այլ։ Բայց ըստ երևույթի սա մի նոր տրենդ է, տարբեր կառավարական պաշտոններում հայտնվում են պատահական մարդիկ կամ մարդիկ, ովքեր սпасարկում են այլոց շահերը, եւ ունենք հիմա այնինչ ունենք։ Այսպիսինն էր Թանկագին բարեկամներ, հիմնական մի շարք զարգացումներ անցած մի քանի օրերի կհետևենք եւ կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Պին դեղեք Աստված պահապան մեր երկրին ու ժողովրդին։